Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Ռասմեն Դավթյանը պատմում է շրջանի կրթօջախների, դպրոցականների ամառային հանգստի, ընթացող քնությունների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Մարտակերտցիները գրի ու գրականությանը նվիրված մարդիկ են, այսպես սկսեց զրույցը Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Ժասմեն Դավթյանը։ Ժամանակները իրենց պահանջներն են թելադրում, սա իր հերթին եւ օգնում է եւ խանգարում է կրթությանը։ Խոսելով շրջանի կրթօջախների մասին, Տիկին Դավթյանը մեծ գոհնակությամբ նշեց այն բարերարների անունները, որոնց աջակցությամբ կառուցվել եւ վերանորոգվել են մի շարք դպրոցներ, այսպես օրինակ Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղում հայաստանաբնակ բարերար Վարուժան Գրիգորյանի եւ ԼՂ կառավարության համաֆինանսավորմամբ արդեն մի քանի տարի է, ինչ շահագործման է հանձնվել երկարկանի Երևանի դպրոցը։ Հետաքրքիր է այն, որ 1 դարյա մետաղաձուլ զանգը հին դպրոցից տեղափոխվել է նորը եւ այս օրերին ավելի զիլ է ողանջում։ Նոր կրթօջախ է կառուցվել նաեւ Մարտակերտի շրջանի մեծ շենում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկներ Տերև Տիկին Եսայանների աջակցությամբ տարիներ շարունակ բազմաթիվ բարեգործություններ են իրականացվում մեր շենում։ Հենց բարերար ամուսինների աջակցությամբ են կառուցվել եւ կահավորվել գյուղի մանկապարտեզը, խաղահարապարակը, գյուղի հանդիսությունների սրահը, նոր կրթօջախը, խաղահարապարակներով, լողավազանով, մարզադաշտով։ Եվ որպես երախտագիտության նշան համանքի դպրոցը անվանակոչվել է եւ այժմ կրում է Կարլեն Եսայանի անունը։ Բարեկամներ թեման շարունակում է Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Ժասմեն Դավթյանը։ Իգնդավության վերջին զանգի հողանջները ինչ արձագանքներ ունեցան Մարտակերտում, նրա շրջաններում, խնդրել։ Վերջին զանգյուղողանջների վերջին ակորդները դեռևս ավարտված չեն։ Քննությունները ընթացքի մեջ են, շրջանում մոտ 170 12-երորդցիներ եւ 199-9-երորդցիներ հրաժեշտ տվեցին դպրոցին, եւ այսօր ընթացքի մեջ է քննական շրջանը, արդեն քննությունները կիսով չափ դրված են։ Արդյունքների մասով որոշ քննությունների արդյունքներ, որոնք կենտրոնացված եւ միասնական են դեռևս չունենք, բայց եղածների մասով գոհացուցիչ արդյունքներ կան։ Խորթային տարիների սերնդի համար գրթության համակարգում կատարվող փոփոխատարված փոփոխությունները կոնկրետ ինձ համար մի տեսակ օտար են։ Միասնական քննություններ, այս մեկը, այն մեկը, ինչպես եք դուք այս բարեփոխումների մասին խոսում, ինչպես եք կարևորում, ինչպես եք թերագնահատում, խնդրեմ։ Ինչպեսի կարծիք ունեմ։ Այո, ձեր կարծիքը։ Ինքս էլ խորհրդային ժամանակաշրջանում եմ դպրոցն ավարտել եւ իմ հիշողությունից չի ջնջվում այն պահը, երբ ես դպրոց դպրոցում 13 առարգայից տվել եմ ավարտական քննություններ ու դեռ 1.5 ամիս չանցած այն շոկ օրերին եւս 5 քննություն ընդունելության համար եմ տվել։ Այսինքն կրկնակի քննական շրջան է ապրում երեխան սովետական իշխանության տարիներին այսօր այդ խնդիրը բարձեցված է, թեկուզ միասնական քննությունները ինչ որ տեղ կենտրոնացվածությունը երեխաների մոտ կարող է որոշակիորեն ստրեսային իրավիճակները ավելի մեծացնել, քան իր սեփական դպրոցում, ինչպես նաեւ բուհում բանավոր քննությունների ընթացքում, երբ առերես դասախոսի հետ էր առնչվում երեխան, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ միասնական քննություններով բուհ ընդունվելը ավելի համաչելի է աշակերտի համար։ Մեկ ժամանակաշրջանում ընդամենը մեկ անգամ է քննություն հանձնում երեխան, լինի դա ավարտական թե միասնական, եւ մրցակցությունը ավելի, չի ասի մեծացել, այլ քիչ-ինչ ավելի նվազ է այս պարագայում։ Օբյեկտիվությունը համատաբար բարձր է ըստ իս եւ կա այն հանգամանքը, որ երեխան, ով օժտված է որոշակի գիտելիքների pašարով, իր տեղը գտնում է կյանքում։ Ինչ որտեղ կարծիք կա, որ այսօրվա մեր շրջանավարտները ճունեն այն հնարավորությունները, ինչ որ սովետական իշխանության տարիներին էր, ըստիս այն ժամանակ ոչ բոլորն էին բուհանդունվում, մասնավորապես մի դասարան, որտեղ ես եմ սովորել, 25 աշակերտից 5 հոգի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն հայտ ներկայացրել եւ ընդունվել։ Այսօր այս տենդենսը արդեն կարգավոր ձգվում է այն առումով, որ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ կան, ինչպես Շուշիում, Ստեփանակերտում, շատ հաճելի կներ որ նաև շրջենտրոններում լինեին, կոնկրետ Մարտակերտում, որպեսզի մեր երեխաների մի մասը ովքեր 9-րդը ավարտում են, բայց հակված չեն ավակ դպրոցում ծորելուց հետո բուհ ընդունվել, հնարավորություն ունենային իրենց ուսումը շարունակելու տեղում։ Տենդենսը կա, միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ ընդունվողներ արդեն կան 100%-ով բուխ չեն ընդունում։ Գիտակցության Սա իհարկե խնդրում եմ որպես կոմպլիմենտ չընդունեք, ես ինքս Մարտակերտի շրջանից չեմ, բայց կարող եմ շատ համոզված ու վստահորեն ասել, որ Մարտակերտիները գիրուգրականությանը նվիրված մարդիկ են, սիրահար մարդիկ են, խելոք մարդիկ են։ Այսօր ինչ սերունդ է մեծանում։ Իրոք դա այդպես է, ոչ միայն Մարտակերտին, այլ հենց Արցախցին, դա հաստ է։ Չէ, ձեր շրջանը։ Մեր շրջանի առանձնանում է աշակերտների մեջ վերջին ժամանակաշրջանում կա տենդենց, արդեն Հայաստանի բուհեր ընդունվելու հակում կա, որը բավական դրական գործընթաց է։ Շատ խելացի երեխաներ ունենք գերուգրականությանը մոտ, առաջկայում էլ ամենայն հավանականությամբ նրանց թիվը չի պակասի։ Սերունդ աճում է կա։ Տիկինդավցյան, կոսենք նոր հերթափոխի մասին եւ կցանկանայի շրջանների փորձեիք ներկայացնել քանի աշակերտ եք ճանապարել եւ քանի սկունդ ունեք Այս ուսումնականում 170 հոգի ավարտելու են 12-րդ դասարանը 199 9-րդցիներից այս պահի դրությամբ չեմ կարող հստակ թիվ ասել, քանի հոգի կթողնեն հարազատ օջախը եւ շարունակեն իրենց ուսումը այլ հաստատություններում, բայց 360-ից ավելի առաջին դասարանցիներ ընդունելու են ողջ շրջանում։ Ամբողջ շրջանում։ Իսկ անցյալ տարվա համեմատ Անցյալ տարվա համեմատ թիվը երևի 1 տասնյակով ավելին կլինի առաջինցիների։ Շրջանի գրդ օջախները ինչ հիմնահարցեր ունեն ամենաշատը ինչ հարցով են դիմում ձեզ մանկավարժները։ Խնդիրը ցավոք դեռևս շենքային պայմաններն են, որ ոչ բոլոր դպրոցներում են գտնվում իրենց բարձրության վրա։ Ունենք դպրոցներ, որոնք հիմքից կառուցման ենթակա են, կան հիմնանորոգման ենթակա դպրոցներ։ Հիմնականում մենք այդպիսի խնդիր ունենք Քոլատակում, Ճանկաթաղում, Նոր Հայկաջուրում, Նոր Կարմիրավանում, Նոր Սիսուլանում, Նոր Մարաղայում, սրանք այն դպրոցներն են, որոնք կամ հարմարեցված են այս պայդրությամբ կամ էլ աշակերտների քանակի աճի պատճառով դպրոցը չի բավարարում շենքային պայմաններով։ Բայց ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ սպորտային համալիրների բացակայությունն է, մասնավորապես սպորտ դահլիճների բացակայությունը։ Ամբողջ շրջանում ընդամենը 11 սպորտ դահլիճ ունենք, որոնցից միայն 6-ն է, որ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխանում է։ Ըստ իս ֆիզիկական զարգացումը եւս կարևոր։ Կրզիմ շրջանը 44 համայնք ունի։ 44 համայնք ունի, բայց 41-ում ունենք դպրոցներ։ Այս տարի երևի նաև մեկ համայնքում եւս դպրոց կբացվի, երեխաների տեղափոխում էինք ապահովում, աղավոսի դպրոցում։ Հիմա երևի վարմկաթաղում կունենանք նորից բացվող Տիկնդալցյան հայրենիքից դուրս ապրող մարտակերտիները միշտ էլ հայրենիքի հետ են, թե հոգով, թե սրտով, թե գործով։ Չեք փորձել բարերարների աջակցությամբ փոքրինչ լուծել այսօր ունենք շրջանում հուզող այդ հարցերը։ հա, Ունենք բարերարներ, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել եւ դպրոցաշինության եւ համայնքի առօրյան աշխուրացնելու առումով մեծ շենի դպրոցը բարերարի միջոցներով է վերակառուցվել։ Եսայանները։ Եսայանները, այո, եսայանները ընկերությունները դպրոցի շենքը հիմնանորոգել են, մանկապարտեզի շենքն են հիմնանորոգել, բազմաթիվ կառույցներ, նորակառույցներ ունենք մեծ շենում։ Չափարում ունենք դպրոցական նոր հա։ շենք, այո, Գրիգորյանի մասնակցությամբ բարերարներ ունենք վաղոհասում, ովքեր եւ դպրոցին են աջակցում եւ համայնքին են աջակցում։ Բարերար ունենք Մարաղայում, ովքեր էլի դպրոցական շենքի հիմնանորոգման խնդիրն են լուծել։ Եվ նոր Մարաղայում դպրոցական շենքը ճիշտ է վերակառուցվել է նրանց ֆինանսական աջակցությամբ, սակայն այստեղ եւս դպրոցական խնդիրը փոքր է։ Խնդիրը արկա է, շենքային պայմանները չեն բավարարում։ Առաջկայում մենք ունենք նաև նախատեսվող դպրոցական շենքի կառուցում Խոլատակում Աղասյանների միջոցով։ Թալիշում ունենք բարերարներ, ովքեր աջակցում են ինչպես համանքի կյանքի աշխուժացման, այնպես էլ դպրոցը ուսումնանյութական բազայով հագեցնելու առումով։ Մատաղիսը բավական լավ աջակցություն է ստանում ակադեմիկոս Մարտիրոսյանի եւ նրա խմբի անդամների կողմից հաճախակի այցելություններ։ Շուշան Պետրոսյանն է վերջերս Մարտակերտի շրջենտրոնի, ինչպես նաև Մադաղիսի դպրոցի աջակցում նյութական առումով նաև գրենական պիտույքներով, համապատասխան տեխնիկական միջոցներով։ Շնորհակալություն չհայտնենք նրանց անպայման մեր բոլոր բարերարներին ես միշտ էլ առիթի դեպքում դպրոցական շենքի բացում լինի թե ինչ անպայմանորեն նշում եմ որ մեր բարերարների այդ վարկը դարձել է իրոք վարկ կենսակերպ ոչ թե առիթից առիթ այլ իրենց կյանքի մի մասնիկն է դարձել մշտապես այդ իրականացում բարեգործական գործընթացները եւ ինչ մաղթանքներով, ինչ նոտայով, ինչ մոտիվներով կցանկանայի։ Առաջնահերթ իմ ցանկությունն է, որ մեր Արցախ աշխարհը կայուն խաղաղություն ունենա, Արցախի հիմնախնդիրը լուծվի։ Ընդհանրապես ցանկացած պետության հիմքը դա երիտասարդ աջող սերունդն է, վաղվա երկրի տերը։ Իմ մաղթանքն է, որ մեր դպրոցները, մեր մանկավարժական համակազմը միշտ գտնի իր բարձրության վրա եւ ձևավորվի վաղվա քաղաքացուն, արցախցուն վայր այլ չափորոշիչներով եւ մարդկային որակներով։ Հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Ժասմեն Դավթյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ունկնդրությանն եմ առաջարկում Էդուարդ Գասպարյանի գյուղատնտեսության ոլորտն Արցախ Ղարաբաղում գրքից մի հատված։ Բերքատվության ավելացումը ծնունդ տվեց նոր խնդիրների լուծմանը։ Վնասատուների դեմ կիրառվեց այգիների ինքնաթիռներով փոշոտելու եղանակը։ Իսկական արշավի վերածվեց խաղողակաղը, որին հնարավորին չափով մասնակից էին արվում նաև մարզի հիմնար ձենարկությունների ավտոմեքենաները, աշխատողները, ինչպես նաև դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտները։ Դա օգնում էր միջև աշնանային անձրևների տեղումը հավաքել բերքը կորուստներ չտալով։ Իր եկամտաբերությամբ խաղ խաղողն արդեն մրցակից չուներ։ Միայն պետությանը հանձնված խաղողի դիմաց մեր տնտեսությունների ֆինանսական հաշվարկներին էր փոխանցվում 65-ից 70 միլիոն ռուբլի։ Մի շարք տնտեսություններում մեկ աշխորի դիմաց միայն դրամական վարձատրությունը կազմում էր 6-ից 10 ռուբլի։ Բոլորին հայտնի այն հոյակերտ կառույցները, որոնք անցյալ դարի 70-ից 80-ական թվականներին շարք մտան ճարտարում։ Օրինակը վարակիչ էր եւ տնտեսական ու մշակութային ոչ քիչ շենքեր բարձրացան մեր շատ այլ գյուղերում։ Չլինեին խաղողի ստացված եկամուտները, հազիվ թե մեր գյուղական վայրերում շինարարությունը այդպես բուրունընթաց կունենար։ Մեզ համար այսօր քիչ ուսանելի չէ 70-ից 80-ական թվականներին Արցախում անասնապահության զարգացման փորձը։ Հաշվի առնելով, որ սա այլ թեմայի նյութ է, Ամփոփ միայն շեշտենք, որ գյուղատնտեսության այդ ճյուղում մեր նվաճումները արդյունք էին ոչ թե նրա վարման, մասնատման, այլ խոշորացման։ Մարզում լայն թափառավ միշտ տնտեսային անասնապահական համալիրների ստեղծումը, որն ընդունվեց որպես մարզի արդյունաբերական համալիրի զարգացման մի նոր փուլ։ Կար ժամանակ, երբ Հայկազով կոչվող տեղամասում ունեինք միայն խոզերի բուծման մեկ միավորում։ 1985-ին արդեն անասնապահական համալիրների թիվը 10 էր։ Թալիշում շահագործման հանձնվեց 500 կովի համար կատնապրանքային, իսկ Աստխաշենում միջկոլտնտեսային 1500 երինջների աճեցման ու դասյարակման համալիրը։ Մեծ իրողություն էր Մարտունու բրոյլերային ֆաբրիկայի շահագործումը 500.000 գլխով։ Ապա սկսեց գործել նաև Ասկերանի շրջանի Այգեստանի թշնաբուծական ֆաբրիկան։ Մարզի ագրոարդյունաբերական համալիրի 10-րդ եւ 11-րդ հնգամյակների ընկերությունների տարեկամիջին ցուցանիշները ձեռք բերվեցին հենց այս ամենի շնորհիվ։ Մսի արտադրությունը սպանդային քաշով 61 հազարից հասցվեց 90 հազարի, կաթինը 21.6 հազարից 46.4 հազար տոննայի։ Այդ տարիների հանրային հոտի, այդ թվում եւ գովերի գլխականակը ավելացավ 10-ական հազարով, խոզերինը 33 հազարով, թռչուններինը ավելի քան 25 հազարով, իսկ կովի միջին կատնատվությունը 1000 կիլոգրամով։ Այդպիսին է գյուղատնտեսության երեկվա եւ այսօրվա վիճակը։ Համեմատության մեջ դնելով մեր երեկն ու այսօրը ես հետապնդում եմ մի նպատակ՝ ցուսադրել խոշոր տնտեսությունների առավելությունը մանրատվածների նկատմամբ։ Նաեւ կցանկանայի հիշեցնել, որ մեր այդ մոտ անցյալի ձերբերածն էլ մեր վերջնական արդյունքները լինել չէին կարող։ Մենք ունեինք անասունների ցեղայնության, հողի մշակման, կուլտուրայի բարձրացման, պտղաբուծության, հատկապես թթաբուծության զարգ զարգացման եւ այլ նախագծեր, որոնք պետք է որ կյանքի կոչվեին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Էդուարդ Գասպարյանի Գյուղատնտեսության ոլորտն Արցախ Ղարաբաղում գրքից մի հատված։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։